Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցն է։ Զրույցի ընթացքում կփորձեմ անցած դարաշրջի եւ մերօրյա իրողությունների հյուսվածքում ներկայացնել հայ ժողովրդի նկատմամբ Օսմանյան Թուրքիայում եւ այսօր Կովկասում հետեւականորեն իրականացված էթնիկ զտման քաղաքականության նպատակների պատճառահետևանքային կապը, իրագործման ձևերի ու միջոցների նույնականությունը։ Եվ այսպես, ապրիլի 24-ին աշխարհասփյուր հայ ժողովուրդը վերստին հոգեպես կմեկտեղվի ազգովի նշելու համար Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի այդ նույն օրը սկիզբ առած հայոց ցեղասպանության հերթական արդեն 107-րդ տարելիցը ոգեկոչելով մեծ եղերնի նահատակների անմար հիշատակը։ Կարծես թե բավական ժամանակահատված է անցել այն հերավոր վաբերգական տարիներից, երբ ցեղասպանությունը վերապրածների քանի-քանի սերունդ է բնականոն կերպով իրար հաջորդել։ Սակայն ինչպես վկայում են ֆիզիկական բնաջնջման ենթարկված մեր ավելի քան 2 միլիոն նախնյաց հայոց սրբադասված նահատակների հիշատակի խնկարկման ու ոգեկոչման ամենամյա արարողությունները, ժամանակն անզոր է հայ ժողովրդի հիշողությունից իսպար ջնջելու այդ եղերական իրադարձությունները։ Հետադարձ հայացքով դիտարկելով Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի ապրիլից ի վեր հերթական անգամ ծայր առած, ապա եւ Արևելյան այսօր Կովկասում 1918-1920 թվականներին իրականացված հայկական կոտորածները, այնուհետև նույն դարավերջին 1988-1992 թվականներին խորթային ու հետխորթային Ադրբեջանում իրագործված հայկական ջարդերը Ելորումը նաև 2016 թվականի ապրիլի Սկզբներին եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի վերջերին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմների ընթացքում Արցախի բնակչության հանդեպ դրսևորված գազանությունները համադրելով դրանց կազմակերպման պետական լծակները իրագործման ձևերն ու միջոցները մասնակիցների ազգային կազմը դաշնության աստիճանը դժվար չէ համոզվել որ այդ արյունալի իրադարձությունները հայ ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպան քաղաքականության հետևական նպատակասլաց շարունակությունն էին Երիցս իրավացի է քաղաքագետ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանը շեշտելով, թե լայնորեն շրջանառվող եւ հանրային ընկալումը կաղապարող Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը 1915-1923 թվականներին բանաձևը չի արտացոլում վարշագործության աշխարհագրությունը եւ չի համապատասխանում մարդկության դեմ գործած այդ հանցագործության փաստական ու քաղաքական բովանդակությունը։ Պրոֆեսոր Մանասյանի համոզմամբ փաստի շրջանցումն իր բացատրություններն ունի։ Բանն այն է, նշում է նա, որ տասնամյակներ շարունակ արեմուտն աշխատում էր իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիային ազատել 20-րդ դարի սկզբին գործած հանցանքի մեղքից այն բաժին թողնելով պատմությունը լքած Օսմանյան կայսրությանը։ Մյուս կողմից, փաստն անտեսում էր նաև խորթային Մոսկվան, որ Կարմիր հեղափոխությունը մահմեդական արևելք արտահանելու իր ծրագրերում Թուրքիայի ու խորհրդային Ադրբեջանի համար նախատեսել էր արևելքում հեղափոխության ժահագիրների դերակատարությունը։ 20-րդ դարի 60-ական թվականներին, երբ արդեն հանված էր թեմայի արծարծման տաբուն, Մոսկվան հանդուրժեց Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը 1915-1923 թվականներին Բանաձևի շրջանառումը խստագույնս հետևելով, որ անդրադարձներ չլինեն Նախճիվանում եւ Արևելյան Անդրկովկասում հայկական կոտորածներին, որոնց հիշատակումները պիտի խանգարեին հայերի ու ադրբեջանցիների, այսպես ասած, լենյան բարեկամության մասին քաղաքական դիցաբանության ներդրմանը։ Այսպես են ոչերի հանցակազմից դուրս մնացել 1018 թվականին հարավային Կովկաս ներխոժած թուրքական կանոնավոր բանակի եւ տեղի թուրքերի կովկասյան թաթարների կողմից երկրատարածքի հայության կոտորածները։ Այդպես է այդ ոչիրն անտեսող Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը 1015-1023 թվականներին բանաձևն ամրագրվել տեղեկատվական հոսքերում ու գրականության մեջ։ Միանգամայն իրավացի է նաև անվանի բանասեր ու պատմաբան Ալվարդ Ղազինյանը, հայերի կոտորածները Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920 թվականներին փաստաթղթերի եւ նյութերի ժողովածուի իր ներածական խոսքում ասելով, թե մեջբերում եմ Հայ ժողովրդի դեմ Թուրքիայի իրագործած ցեղասպանությունը չավարտվեց միայն արեմտահայության զգալի մասի ոչնչացմամբ եւ արեմտյան Հայաստանի ամայացմամբ, պատմական բնորանից 100 հազարավոր հայերի բռնատեղահանմամբ։ Այն է շարունակություն ունեցավ նաև Արևելյան Հայաստանում եւ Անդրկովկասի հայաբնակ այլ վայրերում, Սարական Ռուսաստանի Բաքվի, Ելիզավետպոլի, Թիֆլիսի եւ մյուս նահանգներում մեջբերման ավարտը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Օսմանյան Թուրքիայում հերթական անգամ մեկնարկված Բնիկ հայ ժողովրդի բնաջնջման ծրագրի իրագործման սահմանները շատ ավելի լայն էին, քան ի սկզբանե թվում էր այդ զանգվածային հանցագործության ականատես միջազգային հանրությանը։ Արտակուստ մարդկային կերպարանք ընդունած Եվրոպական համալսարաններում կարծես թե ուսումնառություն անցած, սակայն այդպես էլ քաղաքակրթության համամարտկային արժեքների վերաբերյալ դասերին ականջալուր չեղած երիտ թուրքական գիշատիչները, օգտվելով առաջին աշխարհամարտի խառնակ ժամանակաշրջանի իրենց համար միանգամայն պատեհ առիթը, նախատեսել էին հայ ժողովրդին բնաջնջել ոչ միայն կայսրության սահմաններում, այլև դրանցից դուրս Ռուսաստանի իրավայենթակայության տակ գտնող Արևելյան Հայաստանում եւ Արևելյան այսր Կովկասում, Նախճիվանում ու Ջավախքում։ Բայց նախ հետադարձ հայաց ձգենք ոչ հերավոր պատմությանը։ Թուրքական իշխանությունների համար իրավիճակն առավել քան նպաստավոր էր, 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղաշրջման հետևանքով եւ իշխանությունը բռնազավթած բոլշևիկների ապազգային խունտայի սադրալի կարգադրությամբ ռուսական զորքերը լքել էին համաշխարհային պատերազմի կովկասյան թատերաբեմը։ Իդեպ Ինչպես հատկանշում են որոշ պատմաբաններ, նկատի առնելով բոլշևիկ առաջնորդների հիմնական ազգային կազմը, Ուլյանով, Լենին, Տրոցկի, Կամենև, Զինովև, Սվերդլովև, այլ Ռուսաստանում իրականում տեղի ունեցել հրեական հեղաշրջում, այլ ոչ թե ռուս բնակչության բանորագյուղացիական հեղափոխություն։ Եվ այսպես Բրեստ-Լիտովսկու 1918 թվականի մարտի 3-ի միջազգային հաշտության նոვა ստատուսիչ պայմանագրով որ ագետաբեր է ռուս ժողովրդի եւ ի մասնավորի նաեւ հայության համար Ռուսաստանը փաստորեն ընդունել էր իր հայտարարակ պարտությունն առաջին աշխարհամարտում։ Ինչպես հայտնի է, ռուսական զորքերի մինչ այդ գրաված տարածքները թողնվեցին անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեի Օզակոմի, ապա անդրկովկասի անկախությունը հրշակած Սեյմի զինված ուժերին, որոնցից նորաստեղծ 30 հազարանոց հայկական զորքը պաշտպանում էր ռազմաճակատի կենտրոնական եւ հարավային մասերը, իսկ վրացական շուրջ 10000-անոց զորամիավորումը հյուսիսային հատվածը։ Ինչ մնում է կովկասյան թաթարներին, ապա նրանք ռազմական գործողությունների սկզբից եւ այդ ամենայն կերպ աչակցում եւ օգնում էին թուրքական բանակի առաջխաղացմանը։ Կովկասյան ռազմաճակատի ռուսական զորքերի հրամանատարությունը եւս իր հերթին բանակցում էր Թուրքիայի հետ, որն ավարտվեց 1917 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Երզնկայում զինադադարի վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Սակայն անկախ դրանից պատրվակ բռնելով գրաված տարածքներում իբր թե մուսուլմանների նկատմամբ գործադրված բռնությունները եւ օգտվելով ռազմաճակատում տիրող խառնաշփոթությունից թուրքական զորքեր հարձակման անցան ողջ ռազմաճակատով 1918 թվականի փետրվարին ընկան Երզնկան եւ Էրզրումը։ Մարտին առանց մի կրակոցի հանձնվեց Կարսը։ Թուրքիան ոչ միայն նվաճեց մինչև պատերազմ ունեցած տարածքները, այլև Բերլինի 1878 թվականի վեհա ժողովով Ռուսաստանին անցած Կարսի մարզը, Արդվինի եւ Արդահանի շրջանները։ Թուրքական բանակը միաժամանակ տիրացավ Էրզրումում եւ Կարսում ռուսական բանակի կողմից թողած զենքի, Պարինի ու հանդերձանքի պահեստերին, մի հանգամանք, որը նույնպես նպաստում էր թուրքական բանակի հաջողություններին։ 1918 թվականի մայիսի կեսերին թուրքերը գրավեցին Ալեքսանդրապոլը եւ հայտնվեցին Արարատյան դաշտավայրում Երևանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ահա այս ռազմաքաղաքական պայմաններում Թուրքական զենքի հաջողություններով ողջավորված Անդրկովկասի Կովկասյան թաթար ազգության падգամավորների ջանքերով վերջնականապես փլուզվեց Անդրկովկասի ֆեդերատիվ դեմոկրատական հանրապետությունը։ Մայիսի 26-ից 28-ը հրճակվեցին Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանրապետությունները։ Մինչդեռ հենց այդ ժամանակ Բաթումում բանակցություններ էին ընթանում Անդրկովկասի պատվիրակության եւ Թուրքիայի միջև։ Մայիսին հայկական զորքերի կողմից անսպասելիորեն կասեցվեց թուրքական բանակի հաղթական երթը Սարդարապատում, Բաշապարանում եւ Ղարաքիլիսայում։ Կենաց ու մահու կրվի ելած հայ ժողովրդի միասնական կամքն ավելի հզոր եղավ, քան մեծականակ ու սպառազեն ոսոխի հայաջինչ մոլուցքը։ Նույն տարվա հունիսի 4-ին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կնքվեց պայմանագիր, ըստ որի նորաստեղծ հայկական հանրապետության տարածքը կազմեց շուրջ 10000 քառակուսի վերստ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը պարտավորվում էր Բաքվից դուրս բերել բոլոր հայկական զինված կազմավորումները։ Թուրքիան չհապաղեց օգտագործել Բաթումի պայմանագրով իրեն ընձեռած հնարավորությունները, եւ 1918 թվականի հունիսի սկզբին թուրքական զորքը մտավ Ելիզավետպոլ։ Զինաթափ անելով քաղաքի հայկական մասը պաշտպանող ջոկատներին, համալրելով բանակը մուսովաթական ուժերով եւ ապահովելով թիկունքը Հունիսին թուրք-ադրբեջանական միացյալ զորքերն արդեն Ելիզավետպոլի նահանգի Նուխի եւ Արեժ գավառներով շարժում էին դեպի Բաքու, իրեն ճանապարհին հրի ու սրի մատնելով անխտիր բոլոր հայկական բնակավայրերը։ Կոտորածները փաստորեն երկրատարածքի ժողովրդագրական դեմքը փոխելու նպատակ էին հետապնդում։ Հրկիզվեցին հարյուրավոր հայկական բնակավայրեր, Եթե 1914 թվականին օրինակ Նուխու, Գյոքչայի, Շամախու եւ Արեշի գավառներում 73526 հայ էր ապրում, ապա 1921 թվականին այդ թիվը նվազել էր գրեթե 6 անգամ, հասնելով 12716-ի։ Եթե Նուխու գավառում հայերը 1917 թվականին կազմում էին բնակչության 20.2%-ը, ապա թուրքական ռազմարշավից ու մուսավատական դիապետությունից հետո 2.4%-ը։ Պատկերը գրեթե նույնն էր մյուս գավառներում։ Ադաշի գավառում օրինակ, ուր հայերը բնակչության 19.5%-ական էին կազմում, գրեթե հայ չմնաց։ Ընդամենը 0.7%-ական Իդեպ նույն ճակատագրին արժանացան ռուսական բնակավայրերը, հատկապես Սալյանի ու Լենքորանի գավառներում։ 1914 թվականի տվյալներով այդ շրջաններն ունեին 40800 ռուս ազգաբնակչություն, որից 1921 թվականին մնացել էր ընդամենը 14921 հոգի։ Այլ կերպ ասած, թուրքական բանակը Անդրկովկաս մտնելուց հետո մասնավորապես Ելիզավետպոլի ու Բաքվի նահանգներում մարեցին աղաղակները։ Քանզի հայ ողջ բնակչությունը սրի ու հրի մատնվեց, ունեցվածքը ավերի ու թալանի, իսկ կենթանի մնացած խլյակները ապաստան գտան հերու մոտիկ ափերում եւ մեծ մասամբ զոհգնացին նաեւ համաճարակներին, սովին ու ցրտին։ Այսօր Կովկասի հայությունն ուղակված էր իր բնորանում։ Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա, Ալեքսանդրապոլ Ելիզավետպոլ երկաթգիծը տնորինում էր Թուրքիան, Մնում էր ընդամենը գրավել Բաքուն, Եվլախով մտնել Ղարաբաղ, Շունիկ, Նախճեվան եւ վերջնականապես լուծել հայության հարցը։ Թուրքական բանակը հետսետե համալրվում հզորանում էր նորանոր ուժերով, թաթար եւ քուրդ ազգությունների տեղական հորոսակախմբերով, ապահովվում զինամթերքով ու պարենով, որը մեծ մասամբ կատարվում էր հայկական բնակավայրերի թալանի ճանապարհով։ Թուրքական արշավանքը Անդրկովկաս Գերմանիայի հետ դաշնակցած ու նրա կողմից հրահանգվող, մասնավորապես Անդրկովկասն անկախ հայտարարելուց հետո հետապնդում էր որոշակի նպատակ։ Թուրքիան ձգտում էր իր իսկ սվինների միջոցով ստեղծված արհեստացին ինքնակոչ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության թափառական կառավարությունը հաստատել մայրաքաղաք հրշակված Բաքվում։ Գերմանացիներ հետ միասին տիրանալ Բաքվի նավթին, դուրս մղել Ռուսաստանին Կովկասից, միանալ Անդրկովկասի, Հյուսիսային Կովկասի մահմեդականներին եւ անարգել ուղի բացել դեպի թուրանական աշխարհ ու վերջնականապես վերացնել վերահիշյալ խնդիրները լուծելու ճանապարհին ընկած ամենամեծ խոչընդոտը հայությանը Սարդարապետի Բաշապարանի ու Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերը Բաքվի շուրջ 3 ամսյա պաշտպանությունը խափանեցին թուրքական ծրագրերի իրագործումը։ Այս ռազմաքաղաքական իրադրության մեջ Անդրկովկասի նորանկախ հանրապետություններից Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համակրանքը Թուրքիայի կողմն էր, Ադրբեջանի աջակցությունն անթակույց էր, իսկ Բաքվի կոմունայի զինված ուժերի կորիզը կազմող հայ զինվորականությունը քաղաք գիտակցում էր թուրքական արշավանքից բխող մահացու վտանգը, որը սպառնում էր արևելահայության ֆիզիկական գոյությանը։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում թուրքերը 3 անգամ գրոյեցին Բաքուն, բայց գրավել չկարողացան ծանր արյունահեղ մարտերից հետո կոտրելով քաղաքի փոքրատի պաշտպանների դիմադրությունը 1918 թվականի սեպտեմբերի 15-ի առավոտյան թուրքական բանակը տեղական հրոսակախմբերի ու թուրք խաժամուժի հետ միասին մտան Բաքու։ Երեք օր անընդմեջ անտերության մատնված քաղաքը ենթարկվեց զավթիչների վայրագություններին ու անասնական կրկերին։ Բաքվում փաստորեն բոլոր առումներով կրկնվեց այն, ինչ տեղի էր ունեցել արևմտյան Հայաստանի բնակավայրերում։ Կատարվածը բունթագրվեց իբրև Բաքվի մեծ սարսափներ։ Բաքվի 1918 թվականի սեպտեմբերյան անցքերին հենց այդ բնորոշումն է տվել ժամանակի հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչ, տնտեսագետ հրապարակախոս Բախշի Իշխանյանն իր ուսումնասիրության մեջ, որ 1920 թվականին հրատարակվել էր Թիֆլիսում։ Սեպտեմբերյան մեծ սարսափների զոհերի թիվը Բաքվում կազմում էր 30.000 մարդ, քաղաքի հայ բնակչության 1/3 մասը։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում մինչև 1920 թվականի ապրիլի 28-ը Բաքվի ու Երևանպոլի նահանգներում ոչ մի օր չդադարեցին հայերի դեմ գործադրող հալածանքներն ու բռնությունները, սպանություններն ու կողոպուտները։ Այդ կապակցությամբ հայկական ազգային հասարակական կազմակերպությունների հայոց հոգևոր առաջնորդների դիմումներն ու հուշագրերը Բաքվում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչի բողոքի նոտաները մնում էին բացարձակապես անհետևանք։ Ավելին, մուսավաթական իշխանության մայրամուտին 1920 թվականի մարտի 23-ին եւ հաջորդ օրերին թուրքական կովկասյան թաթարների եւ քրդական միացյալ զորական ուժերն անասելի դաժանությամբ իրագործեցին Շուշիի եւ շրջակա հայկական գյուղերի ջարդերն ու կոտորածները որոնց ընթացքում հիմնահատակ ավերվեց Արցախի ցաղկուն մշակութային ու քաղաքական կենտրոնը։ Սրիկ հաշվեցին Բերթաքաղաքի ավելի քան 10000 տարածաշրջանի ընդհանուր առմամբ 30000 հայ բնակիչներ։ Նույն հայաճինչ քաղաքականությունը հիմնականում ժառանգեցին Բաքվում հաստատված խորհրդային իշխանությունները։ Ըստ էության ոչինչ չփոխվեց։ Մուսավատական կուսակցությունը ի կատարում են բոլշևիկյան Մոսկվայի հետ կեղծ երեսանց բարեկամություն հաստատած քեմալական Թուրքիայի էմիսարների, կոնկրետ տարածաշրջանում թուրքական զորքերի հրամանատար Նուրի Փաշայի պահանջի Արագ եւ առանց դժվարության կողմնորոշվելով մեկեն կարմիր գույն հակավ ու դարձավ բոլշևիկյան եւ Ադրբեջանում իշխանությունը առանց գետ մեկ կրակոցի հանձնվեց 11-րդ կարմիր բանակի հրամանատարությանը։ Ասել թե խորհրդային իշխանության հաստատմամբ Ադրբեջանում դադարեցին հայ բնակչության հալածակները, բարիս բոնի մաստով մեղանչած կլնեինք դարը ճշմարտությանը։ Իրականում այդ հալածանքները շարունակում էին տարբեր պատրվակներով ու եղանակներով։ Մերտ խորթային իշխանության ճշնամիների դեմ պայքարի կարգախոսի ներքո, մերտ գյուղական տնտեսությունների կոլեկտիվացման խողետակ, մերտ օպորտունիստների եւ տրոցկիստների հետապնդումների տեսքով, մերտ հայրենական մեծ պատերազմում բնակչության զորակոչի անվան տակ, մերտ իբր թե Ադրբեջանում նոր արտոնաբերական կենտրոնների կառուցման անհրաժեշտությամբ մերթ հարթավարային գոտու խոպան հողերի յուրացման նպատակով եւ այլն եւ այլն Դեռ 20-ական թվականների սկզբներին էր, երբ արգելվեց թուրքական ասպատակությունների հետևանքով հայրենի երկրամասը լքած հայերի վերադարձը Նախճիվանի ինքնավար հանրապետություն։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը կազմավորվեց պատմական Արցախի տարածքի ընդամենը 1/3 մասում 12.5 տասորդական հազար քառակուսի կիլոմետր մակերեսի, հազիվ 4.4 տասորդական հազար քառակուսի կիլոմետր կազմող հատվածում իսկ երկրամասից անջատված մյուս հատվածները մաս առ մաս կցվեցին խառն կամ հիմնականում միատարր ադրբեջանական ազգաբնակության բնակեցված նորաստեղ շրջաններին։ Ադրբեջանի հայ բնակիչները հետսետես զրկվում էին մայրենի լեզվով միջնակարգ եւ բարձրագույն կրթություն ստանալու իշխանության տարբեր օղակների մարմիններում ներկայացվածության իրենց համանդրական իրավունքներից։ Դու լավ մարդ ես, լավ մասնագետ ես, ափսոս միայն որ հայ ես։ Ահա այս էր համատարած տիրող ստվերային կարխախոսը։ Ըստ այդմ ամենայն կերպ խրախուսում էր հայ ազգաբնակության արտահոսն Ադրբեջանից։ Թվարկումները կարելի է անվեր շարունակել։ Հակահայ այդ քաղաքականությունը սկսեց Բարիզբոնի մաստով ցեղասպանական երանգներ ստանալ առանձնապես 80-ական թվականների վերջերին, երբ հերթական անգամ մեկնարկեց ու թափառավ Արցախյան ազգային ազգագրական շարժումը որպես թե հակադարձ պատասխան Արցախահայության ըստեյության խաղաղ ցույցերի ու հանրավակների 88-ի փետրվարին կազմակերպվեցին տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիների խառնամբոխային երթը Աղդամից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, որ կասեցվեց Ասկերան շրջենտրոնի մատուցներում։ Սումգայիթ քաղաքի ավելի քան 18000 հայ բնակիչների կոտորածները։ Հետագա ամիսներին, մինչև տարվա վերջ, Ադրբեջանի բոլոր այլ շրջանների հայ ազգաբնակության բռնատեղահանումները 90-ի հունվարին Բաքվի հայության ջարդերը։ 1991 թվականի ապրիլի վերջերին մեկնարկած հայաթափման օղակ ռազմագործողությունը 1991-1994 թվականներին Արցախայության դեմ սանձազերծված պատերազմը։ Այդ ընթացքում Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղի խաղաղ բնակչության կոտորածները։ Շահումյանի շրջանի շուրջ 20000 հայ բնակիչների բռնատեղանումը, Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականությունը գիշատչական բնույթի հետագա դրսևորումներ արձանագրեց 2016 թվականի ապրիլյան եւ 2020 թվականի աշնանային պատերազմների ընթացքում եւս։ Վերջին պարագայում ուղեկցվելով նաև հայկական պատմամշակութային արժեքների ոչնչացման եւ կամ յուրացման բազմաթիվ դեպքերով։ Եվ այդ ամենը բացահայտ կատարվել ու շարունակում է նույն կերպ կատարվել քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ այն ինչ տեղի ունեցել թուրքական բանակի ստեղծած ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունում, այն ինչ տեղի ունեցել ռուսական 11-րդ կարմիր բանակի հիմնադրած խորթային Ադրբեջանում եւ ինչ տեղի ունենում մերօրյա ադրբեջանական հանրապետությունում, Փաստորեն ոչնչով չի տարբերվում Թուրքիայում տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող ցեղասպան գործընթացներից։ Այսօր Երբ աշխարհի շատ պետություններ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարձրել են Թուրքիայի հետ իրենց միջպետական հարաբերությունների կարգավորման պայման, աններելի է լրության մատնել, որ հայոց եղերնը արևմտյան Հայաստանում, Նախճեվանում եւ արևելյան Անդրկովկասում նույն ցեղասպանության տարբեր փուլերն են։ Նույնն է ոչրագործը, նույնն է զոհը, Ակնհայտ այդ փաստն անտեսվում է, երբ այն կարող է լինել ցեղասպանության ճանաչման հարցում Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության քողազերծման գլխավոր փաստարկը միևնույն ժամանակ արձանագրենք, որ հայ ժողովրդին բաժին հասած ողբերգությունը, ինչպես անցյալ դարաշրջին ու դարավերջին, նույնպես էլ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակներում մեզ հետ միասին ապրում վերապրում է նաև ողջ առաջադեմ մարդկությունը, իսկ տասնյակ երկրներ պաշտոնապես ճանաչել ու դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ոստի կարող ենք ամենայն վստահությամբ հուսալ, որ 1915 թվականի ապրիլի 24-ը եւ հետագայում այդ ողբերգական իրադարձությանը Ռուսահայաստանում, Արևելյան այսր Կովկասում եւ ժամանակակից Ադրբեջանում հայ ժողովրդի նկատմամբ իրար հաջորդած ցեղասպանական ակտերն ի վերջո կդառնան մարդկության դեմ ամենածանր հանցագործության, ցեղասպանության դատապարտման եւ իսպար կանխարգելման խորհրդանիշեր։ Ամփոփեմ խոսքս։ Երիտուրքական, ապա եւ քեմալական Թուրքիայի, նաեւ Ադրբեջանի կողմից ավելի քան 1 հարյուրամյակի ընթացքում իրագործած եղերն հայ ժողովրդի համար մնում է որպես ամբուժելի խորվերք, որը չի սպիանա, եթե հանցագործը չժանանա համընդհանուր դատապարտման, եթե նա չապաշխարի ու իրական տիրոջը հայրենասրկված հայությանը չվերադարձնի այն ամենը, ինչ խլել է դավադիր սպանությամբ, կողոպուտով եւ անխնա ոչչացմամբ։ Հիշում ենք ու պահանջում։ Ահա մեկ դարի վեր այս է համայն հայ ժողովրդի կարգախոսը Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում ու վստահ ենք, որ վաղ թե ուշ, եթե ոչ մնացյալ աշխարը, եթե ոչ միջազգային հանրությունը, ապա մենք ինքներս աշխարհասփյուր հայությունը միացյալ ուժերով կյանքի կոչենք մեր արդար համազգային պահանջը։ Ասենք ամեն։